Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvinguts a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com puntcom. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui és teniu, bueno, la pregunta que vos estem fent avui en el Twitter, en el WhatsApp, perdó, 627 98 0336, 627 98 0336, nota d'àudio, nota de so, per a contestar en el WhatsApp a la pregunta Teniu confiança en el projecte del futur València Club de Futbol? És la pregunta que està fent vos avui en el WhatsApp. Teniu confiança en el projecte del futur València Club de Futbol? Quin futur li espera al València? Quins van a ser els paràmetres per els quals se regisca la societat que va comprar Peter Lim? Finalment, va ser capaç de delegar decisions esportives més enllà de donar l'últim vistiplau, que per això és l'amo i a mi em sembla correcte, va tornar a deixar-ho tot en mans dels seus amics, fonamentalment de Jorge Méndez. Són moltes incògnites les que n'hi ha obertes a dia d'avui i a hores d'ara al voltant del futur del València Club de Futbol. I són incògnites obertes per la ja famosa opacitat que Meriton li imprimís a les seues operacions. Que a nit hi haguera un sopar i que ahir si sopar estiguera convidat l'entrenador i que avui s'hagin produït 4 hores més de reunions i que en aquestes reunions no ha estat l'entrenador pot donar pas a qualsevol tipus d'especulació. Espe i més venint d'on venim perquè les paraules van per un costat i els fets, de moment, no sabem per on van. La desconfiança ve donada perquè des d'aquell gol famós de Paco Alcácer en Almeria fins al dia d'avui les decisions no per sorprenents, que ho han sigut la majoria, han sigut encertades. I a més, este panorama, i després de la temporada que ha viscut el valencianisme, hi ha molta gent amb la mosca darrere l'orella. De moment, l'únic fet tangible a hores d'ara és que el València té una direcció tècnica o un director tècnic que abans no tenia. Suso García Pitarch. Quin pes va tindre Suso García Pitarch en les decisions que se vagin a prendre aquest estiu? Miren, com no n'hi ha més que opacitat, podem rascar molt poquet. I lo poquet que podem rascar és que la situació ens indueix a pensar que, com deia, i és normal, l'última paraula va ser sempre la del propietari. I a partir d'ahir anem a veure si tot continua passant o no pel, por, per, perdó, com deia la pel·lícula Los Amigos de Peter. Avui ha estat Joan Laporta reunit amb Peter Lim. La porta nega per activa i per passiva, fins i tot ho ha fet en el seu Twitter, que hi hagueren assumptes a tractar del València sobre la taula de negociació que mantessin el dia d'avui amb Peter Lim. Si més no, la realitat és que la primera volta que un empresari vinculat al València, com l'exconseller Antonio Cessé, volgué arribar a Peter Lim per a proposar-li comprar el València, va utilitzar el pont de Joan Laporta. Que són amics? Sí. Que són socis? Sí. Al igual que Jorge Méndez més enllà de la realitat que marca que Suso García Pitar, que és el director tècnic del València Club de Futbol, estan els fets que els poquets que hem pogut veure ens intuïixen a pensar que l'entorn de l'IM va tindre molta bona una altra volta en les decisions que se prenguen aquest estiu. A voltes, les paraules van per un costat i els fets per altre. Per exemple, quan el València destituís en un Espíritu Santo, l'Aihun, amb un as guardat en la mànega, va dir allò de el pròxim entrenador no el durà Jorge Méndez. I s'hi va dir el pròxim entrenador el triarà Peter Lim. Tan cert és que Neville el tria Peter Lim com falses que Neville fora un entrenador. Ni per al València ni per a ningú. I aquestes decisions que de prompte arriben un dia en un comunicat a l'hora de la siesta I ses sorprenents decisions són les que fan que la gent estiga amb la mosca darrere de l'orella. El fet que avui aparega Joan Laporta fa que la gent estiga a la mosca darrere de l'orella. Vaig més enllà. El fet que Meriton continue manejant els temps i les escenificacions al seu entendre i no a l'entendre del mercat en el qual estan immersos ara, el del futbol espanyol, fa que la gent s'eduga els disgustos o tinga el mosquets com el té puchat. Perquè que avui ha aparegut Joan Laporta, pues home, que aparega en una reunió on s'està decidint el futur del València, encara que després torna a dir no hagin parlat res del València, però que aparega ahir el president del club amb el qual sempre ha tingut una evident rivalitat, i que fa 5 dies se penjara en xarxes socials una foto que se va fer viral altra volta de Lima amb el seu amic Jorge Méndez fa que a la gent no li arribi la camisa al cos i després de la temporada que estem vivint clar, <laughs> és normal que no li arribi per això, i és la gran pregunta quin futur li espera el València de Futbol? va deixar Peter Lim se va deixar assessorar per gent de futbol? de Valencia o se va a dejar Asesorar per Méndez que a colocar a Leonardo Jardim o a la porta o per la porta que ya le va colocar a José Ramón Alessanco. Per cert, Alessanco, no es que te tinguen manía per ser del Barça. Es que el que está pasando y va a pasar en la cantera del Valencia te posará el tuyo. Ni mes ni menys. Temps al temps. Con Delia José María García, el tiempo es el juez insobornable que da y quita razones y pone a cada uno en su sitio. Ha descendit matemàticament el llevant d'una esportiva. Es veia vindre, però avui ha sigut la puntilla en Málaga. Ha sigut la puntilla en Málaga, no per un mal partit, si més no, fonamentalment per una decisió perjudicial per al conjunt granota, com és el gol anul·lat al llevant Unió Esportiva per Vicat Di Garrido evidentment, l'arbitratge d'avui no posa el llevant en segona divisió. Avui simplement ha sigut el, corola, el corolari de situacions d'unes decisions errònies concatenades des de fa ja temps d'un llevant que va abandonar la seva essència i que ha de tornar a d'ella si vol pujar l'any que ve. Baixar i pujar l'any següent només ho han fet tres clubs en la història de la Lliga. València, Sevilla i Levant. Ni tan sols l'Atlètico de Madrid, al qual li va costar dos anys. Ojo, que és molt complicat pujar de segona a primera. Quan tu no ara mira els calendaris de segona divisió i veu Osasuna, Valladolid, eh, moltíssims equips que estan eh, i que eren de primera divisió i que no aconseguissin Mallorca i que no aconseguissin pujar Saragossa és perquè és molt complicat pujar de segona a primera que hi ha que reinventar-se molt i bé i que esperem que a partir d'ara el Llevant primer tindrà que tragar el drama del descens la nit d'avui se li va fer llarga a l'aficionat Granota i a la gent que estima Llevant d'una esportiva però llevant, si vol l'any que ve pujar a la primera divisió, ja sap el que té que fer. Perdó, ja Sevilla, ja, ja Sevilla i és, ja era fals. És el Villarreal, el club que va baixar i pujar. Han de prendre nota. Pujar de segona a primera és molt complicat. I hi ha que reinventar-se. Ràpid, molt i bé. 11 i 42 moment d'arrencar, com sempre, el nostre programa des de les infotos. Reunions i més reunions, tal com vos informàvem a nit, eh, incomençaren les reunions entre el propietari Peter Lim, la presidenta Lai Jun i Suso García Pitarch. Les reunions han continuat durant tot el dia d'avui. I apareix la porta. Una volta reunit en l'Hotel Westin ha aparegut l'expresident del Barça, Joan Laporta la porta ha negat cap conversa d'avui que s'ha tirat al voltant del València i ha dit que veu a Peter Lim amb moltes ganes de continuar a la capdavant del València. ¿Reunión tiene algo que ver con el Valencia? No. ¿Me ¿No han hablado al futuro entrenador ni nada? No, no para nada. Pero... Eh, Peter hay buena amistad. Perquisan. Hemos estado hablando de temas que teníamos que hablar y hace tiempo, pero nada que ver con el Valencia. ¿Lo ve con ganas de seguir en el Valencia? Mucho. Tiró d'orelles. Paco Allestrana ha mantingut una reunió avui amb el vestidor i els ha transmès el seu malestar per la imatge donada ahir contra el Villarreal. Descens amb polèmica. Derrota 3-1 en Màlaga del Llevant amb decisiva errada arbitral de Vicandi Garrido que ha anulat un gol le legal a l'equip granota que suposava l'1-2 provisional. Rubi estava indignat. ¿Castigo a quién? ¿A nosotros o al árbitro? A usted le pregunto. ¿A nosotros encima? ¿Más castigo? es que esto es de risa. y la jugada que ha pasado, pues es muy clara, que entra el atrás marcamos gol, se va en línea para medio campo, se para y me anulan. Me lo explique él. Una vergüenza. Una vergüenza, me, es lamentable. Guañar y esperar Después de la derrota ir a Murcia Valencia Vasquez, no te altre mí es que guañar el Barça Y esperar dos derrotes del Madrid en la competición 11 de la nit i 43 minuts, una pausa per a la publicitat i estem a tornada de pausa en totes les reunions, dia avui de reunions, en el València Club de Futbol. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Más cocotas. El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. Más cocotas. Uno más de la familia. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuar de Poblet, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Ja ho sabeu, cada dilluns és el dia de l'oient en la 97.7 ràdio en Esports 97 nit, per millor dir, és el dia en el qual fem servir el nostre WhatsApp per a què volqueu les vostres opinions. 627 98 0336, pregunta en el dia d'avui, teniu confiança en el projecte del futur València Club de Futbol? Esta és la pregunta i aquestes són les vostres opinions. WhatsApp-me Hola, bona esperada, Manolo Salva, soc Vicent, de València. Pense que no n'hi ha projecte. I si se vol eh, recuperar el València, la idiosincràsia de València i el xoc del València, no solo se té que fichar un entrenador contrastat, se té que fitxar a a raons esportives i tenint en compte el rendiment i la previsió de creixement de futur. No se pot fitxar a jugadors sobrevalorats, com s'ha fitxat jugadors perquè eh, que con Negredo, que se veía ya que en la seva carrera anava pa cavalls i han costat una milionà i el seu sou és, és, és inadmissible però inadmissible i anem a tindre un problema aquest estiu per vendre-los i jo simplement és això tampoc vull que estendre molt perquè estimo cremat ahir m'han 20 minuts abans de que acabara el partit i tenia que estudiar i vas dir, va, me'n vaig perquè és que això, això és un desastre. I, i me, de fet m'he fet la promesa de que fins que el València no guanyi un títol jo no torne a aixafar Mestalla. Perquè és que això, això és que mos estan prenent el pèl o no sé què passa, però jo això ho, ho veig molt mal, ho veig fatal. I bueno, eh, un abraç. Soc xiner i toca des de València. Jo ninguna, i ho dic en mayúscules. És més, jo crec que res ha canviat i que s'ho està ahí de cara a la galeria i el que realment pren les decisions és el, el de sempre, Mendes. I ara, lo de la porta, què passa? És amic també de l'IM? La veritat és que m'acaba de descol·locar. Un equip com el valencià no pot fitxar a iogurins, a cost zero, i ficar-se a resar per a veure si ha algú bo. I tot per culpa d'haver malgastat un muntó de milions en res. En fi, és el que el valencianisme li té que agrair a Salvo. Ell va elegir aquesta opció per assegurar-se una continuïtat i ahí està el resultat, que haguem resultat tots enganyats. Hola, soy Iván y os escucho desde Paterna. Yo sí que tengo confianza. Yo, después de de este verano pasado donde se hicieron malas cosas, pienso que el máximo mandatario querrá solucionar la papeleta. No creo que vuelva a tropezar otra vez, y más cuando su imagen está entredicha. y Este señor vive de... tiene más negocios, no querrá ser portada. Bueno, buenas noches a todos. Hola, buenas para. Mira, el amigo de de Melena Escolta, mira, de Referent a la pregunta que esteu fent i si tenim confiança al València, jo particularment tinc molta confiança. Tinc 64 anys i ha sigut abonat i sóc abonat molts anys. I per mi el València és el meu valencià i mereix tot el respecte i tot l'apoyo del món. No sóc valencià, no sóc nascut en València, però me considero tan valencià com el primer. Entonces, lo únic que li demane a este señor, al señor Limper, que al fin y al cabo nos parega, vemos, parega mal, nos parega nos parega, ey, wiper, es el amo. Que sapia agafar a la persona adecuada y que en un momento nat sapia dur a estos chuaor a lo que siempre ha sido... el scout del Valencia, al Valencia en sí, un equipo punter, no come en esta temporada. Nos han un espectáculo que, que, que, que vamos, la afición no se merece eso, no se merece lo que nos han donat esta temporada no el mereixcan, però que per lo menos sàpia dur al València el que ha sigut sempre. Vinga, bona nit i gràcies. Bueno, pues eh, ya dubtes en la gent i és normal Després de la escenificació de les reunions en el dia d'avui per al futur València Club de Futbol, reunions que començàvem, ahir vos informàvem els primers al voltant de les 11 de la nit, crec que no arribava ni tan sols a les 11 de la nit, quan ja vos digueren que en un famós restaurant eh, italià eh, de molt a prop de Mestalla s'havien reunit eh, Lai Hun, Kimco, eh, Suso García Pitarch i Peter Lim, el propietari del València Club de Futbol. A aquesta reunió de nit va acudir Paco Allestaran. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. En una condició mm. d'un club normal, mm. això podria donar l'indici de pensar que l'entrenador anava a continuar. O que no anava a continuar. <laughs> Segons les, com... dos, les dues lectures sí, han respecte al... No, no, dic en un club normal. Ah, en un club en normal. En un club normal. Bueno, sí. sí. La lectura és, han cridat l'entrenador, estan parlant de futur... Escolta, jo manejo les dues lectures, Manolo. Sí, bueno, també pot ser... Eh, al eh, Entrenador l'entrenador ja l'hem dit que no continua, però que almenys bueno. Ah. que vaig i que doni la seva impressió sobre la plantilla. Sí, exacte. Val? De fet, una cosa, Manolo, ja, jo entenc que jo no puc llegir ni escoltar a tots els mitjans de comunicació. Uh mhm. -huh. Vull dir, és impossible. Moltes voltes eh, pues, donar una informació que igual ja l'ha donat un company. Sí. Però la informació de que eh, Air eh, una, una volta va concloure el partit i se va produir un, un sopar uh -huh. eh, crec que la donarem nosaltres. Sí. I la informació del sopar, eh, el lloc del sopar uh -huh. i qui estava en el sopar, excepte Paco Allestaran, perquè no teníem la informació de que Paco Allestaran estava en el sopar, i la informació la donarem nosaltres. Sí. Que hi ha gent a la que se li ha oblidat o... Ho òbvia. o pues, com jo molta volta no, no pot estar pendent de tots els mitjans de comunicació, però bueno en efecte, sí, la, la gent que ahir va, ens va escoltar una volta, va concloure el partit ja sabia, on, ja estaven, sabia reunits. on estaven reunits perquè se va contar en esta mateixa sintonia cert dit això ahir eixa reunió acabava no sé, a altes hores de la matinada val? però sí ben entrada la matinada i este matí s'han reprès 10 del matí oficines del València de Futbol Ahí estaba Lamor, el propietario, Peter Lim, ahí estaba Co, ahí estaba Leijun, ahí estaba Suso García Pitas, ahí no estaba Paco, ahí estarán que estaba entrenant, en Paterna, a después contarem apretó la plantilla, Y ahí también estaba, en el primer tram de la reunión, José Ramón Alessanco. Sí, ya han habido eh, Manolo, reuniones que arrancaban muy pronto en la seu social del Valencia y que supuse que ahora parlarem también de seguida, reunión que se trasladaba cap al Westin, donde pues, a, dinar, ha dinat el propietari del València, Peter Lim. Però bueno, ahir ja va sopar, hasta la matinada va prolongar-se i sopar amb Quincó, amb Laihun, amb Suso García Pitar, que Peter Lim, la seva dona, i amb la presència ahir, així no ho sabíem, donant totes les dades, excepte que no estava Paco Ja estaran, però també amb eh, Paco allestaran informació que avui dona marca. Correcte. Que així el verb el sabem conjugar citar, perfectament. Se diu. Eh, citar. Eh, exactament. A més, és molt bonic citar, saps per què? Perquè si tu cites una informació que després no és veritat, la culpa no és teua. Ah, pensa que ara perquè les cites són molt boniques, que també. També són molt boniques les sí. cites. Però bueno, sí, sí, nosaltres eh, tenim, tenim sí. precostum citar. Correcte. Eh, una cosa, bueno, pues este matí una nova reunió. Peter Lim se quedava en València. Peter Lim va estar a Espanya esta setmana, Manolo, perquè, de fet, eh, va traslladar-se dimecres cap a la llotja del Santiago Bernabéu per a presenciar allí ese duel semis de tornada entre el Real Madrid i el Manchester City. Per tant, eh, Lin Manolo, com qui va prolongar la seva estada a Espanya esta setmana perquè va veure també el partit de dimecres al Bernabéu. Avui continuava a València, avui ha dormit a València al, al Westin, del Westin a les oficines se pot anar tranquil·lament a peu, ella ha anat en furgoneta, com és habitual, quan ha abandonat també les oficines també s'ha traslladat en en furgoneta, amb esta furgoneta negra de les... Eh, lunes tintades. Lunes tintades, eh, etcètera, però sí, Manolo, primer eh, una reunió des de molt pronte a la seu social del, del València, on de repente ha aparegut també José Ramon eh, Alessanco. Ojo també, Manolo, perquè la revolució que va haver en, en la ciutat esportiva de Paterna és, és d'aquella manera. manera. Se van a reduir costos i de quina manera les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna que van afectar a treballadors de les categories eh, inferiors. Ja veurem si poden rascar alguna cosa més al llarg d'esta setmana i donem, i donem més, més informació, però se van a reduir costos que van afectar també als treballadors del dia a dia en les categories inferiors de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Se van a reduir, se van a reduir cadires en la llotja de premsa del ministadi? És probable, també. És probable. Perquè com les han col·lit algun periodista... És probable, també. Ja. Però bueno, sí, Manolo, reunions, Manolo, reunions primer en les oficines i posteriorment al eh, migdia, pues, esa reunió s'ha traslladat cap al Westin i allí, per sorpresa, pues, eh, ha aparegut l'ex-president del Futbol Club Barcelona i actual pues, eh, advocat, Joan Laporta, que manté una mm, relació d'amistat eh, important amb Peter Lim i també amb Jorge Méndez. Coses a dir per el que es pot transjuir per lo poc, per les poques escletxes que té Meriton, que és absolutament hermètic i, i opaco al cent, la impressió que tenim, i que tinguen informació, la citaré i li donaré l'enhorabona, però la impressió que tenim per els moviments és que encara no està decidida la continuïtat, la continuïtat no, la eh, identitat de l'inquilí de la banqueta del València 2016-2017. És més, jo ara mateix no descartaria encara Paco Estaran, que en un principi li va agradar molt a l'amo i al propietari, però que en les últimes dates li ha causat algun dubte, tant a d'ell com a Suso García Pitarch. Estem dient que van a renovar a Paco? No. Estem dient que sabem segur que Paco no va continuar? No. Estem dient que jo no descartaria encara Paco i estaran. Altre Paco. Informació que donava ahir Roberto Gómez en Estudio Estadio. I que ja diguem el que pensàvem de, de la informació. No vaig a dir que descarte a Paco Gémez totalment, perquè en esta vida i en el València no se pot descartar res. Però pel que un servidor ha pogut rascar, dona la impressió que Paco Gómez té molts pocs números d'arribar a la banqueta de Mestallà. Dic, dona la impressió. El que tinga la informació, torna a dir, el felicitarem i el citarem. Però el que manegem nosaltres és això. En el dia d'avui hi ha hagut moltes reunions. En una d'elles ha estat present un dels membres del Consell Consultiu que té Meritona València, que no sé si el consulten molt o no. Té més la impressió que el consulten poc. És sorprenent, Manolo. És un Consell Consultiu, però poc. És sorprenent la presència, ho anava a comentar abans, eh, José Luis Zaragosí també ha estat en esa, en esa reunió. El propi Zaragosí ha confirmat que se tractava de temes aliens al València, que és un tema mèdic, eh, en este cas d'una de les propietats de Meriton, que són hospitals a Singapur, i que, bueno, pues han estat parlant de temes mèdics amb José Luis Zaragozí. A veure, el dia d'avui, jo crec que tot depèn de la percepció que tenim nosaltres i de la percepció que té l'amo. És diferent. Nosaltres pensem que si l'amo està en València... Va, va parlar de València. Va parlar del València sí. i tot va estar vinculat a València. I l'amo té molts negocis. Des l'amo diu, vaig a despatxar. Mm. fica el tenderete, el munta en l'hotel Westin, que li agrada, que està a prop de les oficines, que arriba a la porta -huh. en temes o no del València escolta, eh, estic per així tal i qual, puc anar a vore't, vine a vore'm exacte I passa i despatxa Zaragosí, que n'hi ha un tema vull dir, el que estem dient ja tot l'any que és, no li pressuposa mala fe al propietari però és evident que per al propietari això no és més que una empresa de les més que té i avui s'ha escenificat i a més el problema també és que aquestes coses ningú li sap fer vore a Meriton que corren la seva contra. La imatge del propietari en el dia d'avui, reunit amb la porta, afegida a la del propietari la setmana passada, en foto amb jugadors del Salford i Jorge Mendes, fan que la gent estiga la mosca darrere l'orella. I clar, després de la temporada que ha tingut el València, que menys que menys que tindré la mosca darrere de l'orella. Per tant, la impressió que tenim és que encara no hi ha decisió presa al voltant de la identitat del futur entrenador del València Club de Futbol. Que estarà no està descartat, però que hi ha més dubtes al voltant d'Allestarà que fa unes setmanes. I que, torna a dir, no me jugaria tot el meu patrimoni, que són deutes, és una fase d'algú que treballa en València, però diria que Paco Gémez té molt poques opcions sense assegurar-ho, sense descartar-lo, de ser el pròxim entrenador. Això pel que fa a les reunions. Sí, una cosa molt ràpida, Manolo. Sí, estic totalment d'acord en la teva percepció. Vull dir, jo este matí veia Joan Laporta i molta gent eh, s'alarmava i pensava que eh, tenia algo a veure amb la planificació del València per a la pròxima temporada. Mm, res més allà de la, de la realitat passava per València, sap que l'IM estava a València, torna a dir, són amics, igual que eh, és amic de, de Jorge Méndez, a qui ja va testar, i amb l'IM i amb Méndez recordarà, si se va contar així, Manolo, que se va reunir ja Joan Laporta quan estava eh, com a candidat en les últimes eleccions del Futbol Club eh, Barcelona, perquè volia veure quins futbolistes pues, tenien en nòmina i va reunir-se a Barcelona, tant amb l'IM com amb Mendes, però com que són amics i passava per eh, València, no? pues s'ha acostat cap, a, cap al Westin i s'ha reunit amb, amb l'IM. De fet, després en el seu compte de Twitter, Joan Laporta, textual, diu la meva trobada d'avui amb Peter Lim, amb qui m'uneix una bona amistat, no té res a veure amb el present ni futur del València Club de Futbol. Gràcies. Joan Laporta, que l'hem escoltat abans en, en titulars, era abordat també per mitjana de comunicació normal a l'eixida del Westin i ja deia que no, que no, que no, que no tenia res a veure amb el València. Perquè és informació també oficial que és a el del València este migdia mentre estaven fent el Murciélago. De totes mm. formes, això és el que ha dit Joan Laporta. ¿Pero no tiene algo que ver con el Valencia? No. ¿Me han hablado al futuro entrenador ni nada? No, no para nada, pero Peter ahí buena amistad. Perquillán. Pues estaba hablando de temas que teníamos que hablar y hace tiempo, pero nada que ver con el Valencia. ¿Lo ve con ganas de seguir en el Valencia? Mucho. Res a veure, Manolo, amb el València, són amics que i a passar per allí. Probablement si demà l'IM continua en el, en el Westin i ja no s'ha traslladat a, cap a Madrid, circumstància que, que desconegam, pues, igual passa a qualsevol altre amic de, de l'IM pel, pel Westin sense que tinga això res a veure amb la planificació del València per la pròxima temporada. Com deia jo abans, eh, i a més la portavell que té moltes ganes Peter Lim de continuar al front del València. Exacte, futbol. i que sap molt de futbol. En fi, a si s'haguera tant, probablement no haguera triat a Gary Neville com a entrenador. Dit això, Eh, abans d'anar món cap a Itàlia, on Salva Folgado avui ha rescatat dos fragments de veu que considera interessants, hem de també sentar se en el que ha passat en el dia d'avui, a Paterna. 20 minuts de reunió amb eh, Paco i Estaran. Els ha tirat de les orelles als jugadors, els ha dit que no els va agradar res, o que no els va agradar res el que va voler ahir, i a partir d'ahir, eh, Cherisev de Maproves i Enzo per a variar altra volta lesionat. Sí, és curiós, eh, Manolo, però bueno, efectivament, 20 minuts de, de xerrada amb Paco estaran, on, bueno, el que ell va dir en roda de premsa una volta va concloure el partit és el que ja els ha traslladat este matí als eh, futbolistes que no varen eh, competir, que tenen que competir i que han d'acabar la temporada amb la major dignitat eh, possible. És el missatge de estaran este matí abans de la sessió preparatòria, sessió regenerativa cap als seus eh, futbolistes. Proves a Xericef, Manolo, però que no... Ja, en principi, no a cap dels integrants dels servicis mèdics del València els fa ser optimistes amb la lesió que va patir el, el futbolista. La mateixa que va deixar-lo ja unes setmanes eh, fora del conjunt de, de Mestalla i després sorprenent també Enzo Pérez, Manolo, hem conegut que pateix un esquins lleu de turmell, algo que va produir-se en l'últim entrenament de la setmana passada, quan va acabar ja amb l'articulació del turmell molt inflamada després de girar-se i ser turmell. Per tant, esquins lleu i llavors si Enzo participa o no del compromís que li espera a València este pròxim cap de setmana a Bernabéu davant el Real Madrid. Perfecte. Eh, mm, has rescatat dos fragments de veu d'Itàlia, crec que són interessants. Anem a començar per sentir a Beppe Marotta, al, eh, a Beppo Marotta, el eh, director tècnic de la Juventus de Torí, eh, parlant de que és complicat, eh, després de la temporada que ha fet la Juve, eh, millorar la plantilla, però que estan entens al mercat perquè li pregunten per André. Sí, li pregunten per eh, André, la entrevista començava, era en la prèvia del partit que va jugar a ir el, el conjunt de la de la Juve, li pregunten per diferents eh, aspectes d'actualitat vinculats amb el conjunt italià. Una de les preguntes era respecte a André, ara l'escoltarem, Manolo, però s'entén perfectament que diu que estan valorant tot el que gira al voltant de la Juve en quant a noms, que van a veure qui, quina oportunitat poden aprofitar, oportunitat de, de mercat, però també diu que tenen una plantilla molt bona, que han fet una gran temporada a la Sèrie A, que han guanyat l'Escudeto, eh, que han arribat molt lluny en la Copa i també en la Champions, i que a partir d'ahir no és fàcil trobar algo que ja millori la plantilla que tenen. Andre Gomez, eh, centrocampista del Valencia, è un obiettivo principale? E siete già in trattativa, come si è detto? Non abbiamo scritto? obiettivi principali se non quella, quello di, di, valutare ciò che ci ruota attorno in, nell'ottica di eventuali disponibilità di mercato. Mm. Però ecco, io sottolineo ancora come già questo gruppo di per sé esprime un valore sicuramente molto elevato e lo dimostra proprio il fatto che comunque abbiamo vinto il campionato, siamo in finale in Coppa Italia, abbiamo comunque disputato la Champions con grande onore, per cui non è facile migliorarlo questo gruppo, ecco, però staremo attenti a quelle situazioni che ci danno la possibilità di incrementare il livello qualitativo. Kita Dance a les oportunitats que puguen eh, incrementar la qualitat de la, de la plantilla, de la però plantilla. que no és fàcil no tenir en compte la temporada que, que han fet. algo que millore el que tenen, sí. Això per part de Beppo Marota, el director tècnic de la Juventus, però també eh, has pescat una entrevista amb eh, un dels eh, grans faltes del Milà, Galiani, al qual li han preguntat per Pellegrini, també ha fet una miqueta de l'amago, no, el canyó? Sí, li han preguntat si Pellegrini serà el tècnic del Milà la pròxima temporada, esta és la resposta de Galiani. È vero che il Milan potrebbe essere interessato al profilo di Manuel Pellegrini? Ma no, guardi, al momento non, non, ci stiamo pensando assolutamente, lasciamo finire questa stagione, vediamo come va e poi eventualmente ci penseremo con la speranza che tutto vada bene e rimanga Brocchi. Che de moment no, no és moment de pensar en, en però no el descarta. 12 i 6, tanquem la informació de València, i estan per així nostres contertulis per a eh, la tertúlia, però abans, lògicament, tenim que detindre's en el que ha passat avui en la Rosaleda, eh, i, i sobretot el que ha passat amb una a 1 en el marcador i segon legal anul·lat a Morales, salva que jo crec que ha tret el llevant del partit eh, perquè era un dos eventual a partir d'ahir pues, eh, el llevant s'ha tirat endavant mm. ha acabat el Màlaga passant-lo per damunt 3 a 1 però jo crec que l'errada de Vicandi Garrido és molt greu i després hem pogut sentir a, a Rubí rajar com no havia rajat en tota la temporada. Sí, Manolo, jo entenc ja el tècnic del, del Llevant, que avui ha explotat mhm. en roda de, de premsa després de la injustícia que avui arbitral pues, eh, ha patit el seu equip i que ha acabat ja de, de sepultar totes les eh, opcions chicotetes que tenía, pero opciones matemáticas de salvar la categoría Si valida ese se gol, Manolo agrega el gol de la, de la victoria del Levante, probablemente, Molt complica que se li quiera escapar ya el partido a la formación de, de se equivoca de forma molt greu el de, de Vicandi. Vicandi dubta, tarda mole en anularlo la anula a instancias del, asistente de, la banda de, tribuna, que se equivoca Manolo, porque la pilota la rep eh, Cuero. Cuero no estaba en fuera de shock, Qui sí estava de que era, era Rossi, pero con que no intervenga la pilota y no pot ser mai eh, invalidada. Bueno, pues el Llevant s'ha topat amb un de línia que no coneix el, el reglament i ha perjudicat notablement les possibilitats escasses, però possibilitats matemàtiques que tenia el Llevant de salvar la, la categoria. A la fi, Manol, la reflexió és molt clara. El Llevant no perd la categoria avui a, a, a Màlaga, el Llevant perd la categoria perquè la planificació esportiva de tota la temporada ha sigut un autèntic eh, desastre, s'ha equivocat de forma notable el president del Llevant d'Unió Esportiva, Quico Catalán, i s'ha equivocat també de forma molt, molt notable i té un percentatge H mola al de responsabilidad el director esportivo del de Granota, Manolo Salvador. Si te con el tema Rubi. Manolo, algún fragmento de, de fundamentalmente fundamentalmente esa esa jugada que ha castigado a seu equipo de la Rosaleda. ¿Castigo a quién? ¿A nosotros o al árbitro? A usted le pregunto. ¿A nosotros encima? ¿Más castigo? No, es que estoy de risa. Y la jugada que ha pasado pues es muy claro que entra el atrás cuero, marcamos gol, se va el línea para medio campo, se paran y lo anulan. Me lo explique él. Una vergüenza. Una vergüenza, es lamentable. Ojo al missatge de Rubi, que yo creo que va directamente Manolo, capa de, Gijón y capa al seu técnico Abelardo. Pero sí que es cierto que da la sensación de que algunos han llorado y le ha funcionado este año. ¿Sabes? Esa sensación sí que me la llevo pero no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Eh, repito, no me quiero excusar el descenso solo en esta acción de hoy, porque si hemos llegado a este punto es que hemos hecho cosas mal, pero hoy nos lo han hecho pasar muy mal, nos lo han hecho pasar muy mal, o sea, no queríamos caer así, quitándote cosas. Un fragmento muy molt, significativo de cómo estaba Danim, Rubi una vuelta eh, de el partido de la Rosaleda. Estamos hundidos en la miseria porque como usted dice, yo creo que el Levante ha hecho un buen partido. Sí que es cierto que en la primera parte al inicio lo hemos pasado mal. El Málaga ha sido mejor que nosotros, ha combinado muy bien, eh, nos ha tirado muchos corners, pero poco a poco nos hemos ido asentando en el partido. Eh, hemos empezado a tener ocasiones. Eh, Rossi ha tenido tres. Acuerdo también de hacer un penalti en la primera parte que no quiere pitar este hombre y la segunda parte ha sido bastante más nuestra hasta que nos hemos vuelto locos, es así, con la acción del, gol anulado, pues el equipo eh, pues bueno eh, no ha podido, <laughs> no podido sobreponerse a una injusticia tan grande, porque si fuera una semana te diría vale, pero es que semana pasada un gol anulado a Rossi, en dos goles ilegales, un continuo, ha sido todo el año, cuando yo no estaba aquí la jornada 1, al con el Celta un gol, un mal anulado no han estado nada afortunados con nosotros este año y obviamente nosotros también hemos hecho las cosas mal, por eso nos hemos ido a segunda división, pero nos han ayudado un poquito. Rubi, también Marlon molt gráfico Respecto a cómo estaba el vestidor después del partido Sí, estamos eh, pues muy mal, muy mal, todo el mundo tirado en el suelo, gente llorando, eh, pues bueno, unos que aguantan más que otros, consolando a los compañeros, eh, bueno, la verdad es que mal, la, gente bueno, una categoría, y de esta manera pues eh, se te hace muy muy duro. Así que por lo menos me quedo con el esfuerzo de mis jugadores, con el sacrificio, han sido compañeros hasta el último minuto y, nada, eh, hemos caído yo creo que con dignidad Bueno, pues eh, indignación como no pot ser d'una manera, en el llevant esportiva. Toca, con dèiem, digerir lo wii que no será fácil y a partir de ahí reconstruirse molt y B Molt y B a veure si el Llevant sap reconstruir-se perquè eh, en tot això estriba la possibilitat de poder fer una temporada exitosa eh, l'any vinent. Evidentment, com dèiem, no és Vicandi Garrido qui baixa el Llevant d'Unió Esportiva, però avui s'ha cobert de glòria a missa decisió que ha perjudicat notablement un llevant que podia haver-se ficat 1-2 en el marcador. Ara toca alçar-se i tornar a caminar. Folgado, alguna cosa més? No, Manolo, que també hi ha declaracions de Pedro López eh, mm-hmm. duríssimes, eh, referides al, eh, a l'àrbitre, textual, Pedro López ha dit, Manolo, que li han dit barbaritats a l'àrbitre, i textual, Pedro López mm. no ha tenido huevos d'expulsar de a nadie, evidentment després de la, de la jugada en la que Vicandi... La cara que feia Vicandi al final del partit és que ell sabia... S'ha donat compte de que, bueno, pues a conseqüència de que el seu auxiliar no sap el reglament, pues ha perjudicat notablement al, al llevant. Per cert, dèiem... Eh, passa tot per reconstruir-se i bé, recordeu la informació que donarem el dimecres en aquesta sintonia que també us oblidarà, altres no les reunions de Quico Catalán amb eh, Illa Quezpurua amb Juan Lumora i el, el nom que portava Salva que era el de Tito Blanco que també està ahí per a refer la secretaria tècnica això sí o no ho dirà el futur Salva, gràcies Adeu, Manolo. entrem en el tren del debat de la tertúlia i de l'anàlisi 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i 14 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així a Esports 90 ascendit en la 97.7 ràdio reunit ja al voltant d'aquesta taula per a tertulejar el director de diari Superesporte Julián Montoro hola Julen, què tal? Bona nit Hola Com bona estàs? Nit. Molt bé. <laughs> bé. Bueno, ahir se, ahir bé. se veiem... Sí, eh, bueno, re, regular. Recorde, recorde ahir eh, la primera cara que veig només eh, baixar del cotxe venint de Mestallà per a reintegrar-me al postpartit així en els estudis és la de <laughs> Julián se queda mirant i me diu què te sembla? Eh, diu si tu ho has vist <laughs> i ja se n'anaven cadascú és, no se n'anava jo tiri cap a, cap a dins més o menys imagina sí, que sí. sobre aquesta idea continua pivotant tot, no, Julen? Home, avui <laughs> tampoc n'hi ha grans notícies no, ja sabem de reunions però no, però no de, de notícies encara que Ya en alguns indicis, ara els, ara si, si te sembla Se incorpora también a nuestra compañera de Bean Sports, Cristina Bea. Hola, Cristina, ¿qué tal? Bona Manolo, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues triste por el descenso del Levante, la verdad. Se ha confirmado lo que se venía rumiando tristemente muchas, muchas semanas y bueno, tocará pensar en, en esa vuelta, como comentabais, muy difícil de nuevo a, a primera, donde el Levante ha estado seis años, Triste manera de acabar, pero bueno, pues al final eh, tenía que llegar de alguna forma. I sobretot aplegar de la manera más cruel posible sí, a, amb una errada arbitral gravísima mm. de Vicandi Garrido. Pero gravísima. No, no, gravísima. es que... En, si no fuera porque llevan no pesa, que aquesta mm. és la realitat, agrada o no agrada, Vicandi acabaría en la nevera ell i el seu assistent, perquè l'errada és mm. gravíssima. L'errada és d'una gravetat siga, és que diuen, no, és que igual eh, pensa que allà fora de joc que, que diuen que de Rossi en el ranking és que si m'apures no és ni de Rossi, vull dir, és que és una cosa és que per no mires no, no, no hi havia no hi havia, no hi havia per on agarrar-ho però... és que pita, pita després quan a ja, quan ja eh? s'ha marcat el gol és quan ja se sap clar. qui ha intervingut en la xua i qui no és la rada és, és molt lamentable i, i, i, i clar, i és que és un equip que està que ja veus com està, que, que, que se'n va, que està intentant clar sí, que, que bueno, que, que haurà comès, comès moltes errades, haurà fet coses mal, però, però és un equip que està ahí lluitant encara, no? I, i és, és com, com dir i damunt a sort, no? <clears throat> I el que ets ha jugat alguna volta al futbol o a qualsevol esport d'equip sap que quan estàs jugant la vida a un partit, ho estava mm. llevant, mm. un col d'ixos mentalmente ya te está... Yo estaba viendo el el partido y estava comentando menos el nostre Arturo, el Arturo, que m'ho deia, deia, es que tenia molt complicat porque es que equipo ya se n'ha del partido. Pero es que es normal, es que la, reacción normal de un deportista que veu aquesta injusticia y mm. i esa amb la al coll esa és anar en del partit. Imagina que además tienen moldes de repassar aquesta jugada en el Murciélago, en Levante Televisión. Vicent siempre Hola, Sempere, bona nit. Hola, Manolo, ¿qué tal? Pues todos eh, tots la vuelta a lo que note, que es que era un gol legal. Sí, molt trist el descens per descomptat, però sobretot com s'ha produït, perquè demostra que sí, que l'arbitratge espanyol i en àrbitres com Vicandi que mereixen no baixar a la segona com ha fet el Llevant, sinó desaparèixer de, del panorama arbitral, però és que són constants les errades. I avui, a veure, tu eres Vicandi Garrido i estàs pitant a un Màlaga Llevant i n'hi ha només un equip que es juga a la vida, és que... Eh, si tens... Quin ganes tens de complicar-te la Clar, vida? Chico, el gol ha pujat del marcador. Igual que en la primera part ja ni un gol anul·lat, en una acció de Cuori Rossi. Sí. Chico, davant del dubte, díselo, o siga, no sé, com a persona, perquè no és de persona. Mucha duda, lo que decía Julián. Clar, pues no, no, no, hi han, hi han anul·lat els dos, un, un encertat, però, però la 3 és, és que damunt és la crueltat de, del moment del partit que era el l'1-2, però bueno, eh, són aixina, tio, són aixina de roïns i, i bueno, no pegar-li voltes i, a, I, i armar un projecte ràpid. En efecte, i, i, i com dèiem, el projecte passa per rearmar-se, eh, recordeu la Eh, la info que vos donàvem el dimecres sobre les converses de Quico la secretaria tècnica amb eh, eh Aizpurua, amb Iñaki Aizpurua, amb Juan Lumora, que Tito Blanco també podria estar ahí, és un nom que agrada com a per a comandar aquesta nova secretaria tècnica en la línia continuista que deixaria eh, Manolo Salvador en el Llevant Unió Esportiva i, com deia, el Llevant té que primer tragar eh, esta nit, passar el tango d'esta nit, mm. que no va ser fàcil, que se li va fer la nit molt llarga als aficionats del Llevant, però a més a més té que reinventar-se molt i bé. Jo dic perquè uno ara quan mira la segona divisió i veu històries de tota la vida que estan allà en segona divisió, Tenerife, eh, Valladolid, eh, Almeria, Saragossa, ahí, Saragossa... Eh, és perquè no és tan fàcil allò de baixar i tornar a pujar. Osasuna. Mm. Mallorca. Osasuna, Mallorca. Mm. És que no, no, i el sistema, Manolo, és que, és que ara tu... La... El sistema, primer, una lliga de 42 jornades clar, clar, que clar. damunt que damunt incorpora un playoff. Sí, sí, sí. sí. Però, però si no tenies partits, te'n donen més. Mm. Claro, a la fi, és molt complex. O sea, hace, poco, hace poco hablaba con, con, una persona de Levante que decía, si es que al final es más fácil mantenerte en primera que subir de segunda. Pues mira, no, no va desencaminado. No, no, eh? para nada, para nada. Dices, pues es verdad. Tornará, tornará. Segur, Esperem, sí. Ya lo va va hacer, sí. ya lo va hacer una vegada fa poc. I per què no? I una altra. Mm. Sí. Ojalà que sí, ojalà que encerten i puga tornar novament el llevant a primera edició l'abans possible, perquè aquesta ciutat necessita de dos equips en primera i necessitem viure dels derbis, que és el que tenen... és el que li dona la sal de la vida a aquesta història moltes voltes. Això perquè fa en la vorera, en la vorera del Llevant Unió Esportiva, en la del València, reunions i reunions i més reunions i tornen a reunir-se. A nit, ja vos contàvem la reunió que hi havia en, una, en un eh, restaurant italià molt a prop de Mestalla, eh, reunió a la que sí va assistir, a la qual sí va assistir Paco Allestaran. En el dia d'avui, quatre hores de reunió, primer en oficines, després en l'hotel Westin. Ahir han passat, ahir han passat, jo crec que qualsevol que tingués alguna cosa que comentar en Peter Lim ha passat per ahir i per exemple ha causat molt d'estupor el veure a Joan Laporta eh, arribar a les reunions en el, en el Westing Laporta s'ha prestat a dir al igual que el club que no han parlat res del València i puc arribar a creure més enllà de que Peter Lim i Laporta tenen bona relació puc arribar a creure meu per què? perquè a mi me dóna la impressió de que tenim una percepció molt distinta a la de l'amo del club jo dic que per a mi l'amo del club i ho he dit sempre des del primer dia el amo del club no té mala intenció, però crec que l'amo del club maneja altres temps i altres tessitures. Nosaltres interpretem, perquè per a nosaltres el València és el més important, que si ve l'amo del València ve així per a reunir-se de temps del València, però l'amo del València està així, però se reunir de moltes coses. I per exemple, he tingut una reunió amb José Luis Zaragozí per temes mèdics, perquè l'IMP té hospitals en Meriton, etc etc. És a dir, l'IM despatxa els temes que tenia que despatxar al dia. Un d'ells el València, però no el principal i això és un dels problemes que té este València. Per això estem preguntant a la gent si té confiança en el futur projecte del València. Ara després sentirem la segona tanda de WhatsApp. Jo no sé tota aquesta significació pública de reunions i més reunions, quina és la primera conclusió que esteu en Vicent Sempere, Cristina B i Julià Montoro? Jo que eren necessàries, però ja fa temps, per a rearmar un, un projecte que ha enguanyat a la deriva les veig ja tardies, però bueno, millor tard que mai, no?, que se produeixen aquestes reunions el fer de que vinga la porta pues és una més de que la realitat de Meriton, no? sempre ho diguem, és un universo paral·lelo, igual que la foto de l'altre dia en Manchester i en, en Jorge Méndez. O sigui, així estem, des del club, estem intentant-se una miqueta desvincular, inclús Lei Hun, un gran esforç en les últimes compareixences públiques, desvincular-se de Jorge Méndez i tal, i este se fa una foto en Méndez. Bueno, i avui que aparega Joan Laporta en un taxi a la porta del Westing on està fent una guàrdia tota la premsa de València, pues, escolta, se podia haver fet en un altre hotel, en un altre puesto, però bueno, son, és aixina, no? Eh, Peter Lim, per a mi el més important és que si, espera i crec que s'està treballant ja en la planificació esportiva de la pròxima temporada. Uh mhm. -huh. I ja vas dir fa setmanes que jo ja haguera fitxat un entrenador, que haguera estat ja treballant en, en, en fer una plantilla amb Suso, que possiblement estiga ja tancat o no, però bueno, s'està ja fent. Pues, per a mi és el més important de tot això jo crec que la reunió la reunió de veres -huh. ha mm. sigut este matí mm. en el club 4, 4 5 hores no? sí, sí. jo pense que a nit se canviaren impressions se, se va parlar l'entrenador per a veure un poc quina era la seva percepció de, de, de, de lo que havia passat tant en el partit d'ahir com, com, com, estes, com estes últimes setmanes però la reunió de veres mm, ha sigut este matí i bueno, jo confiar Mm, confíe, confie, en que mm, de ahí mm, pot eixir la, la idea de que, de que el que n'hi ha que fer és un equip que n'hi ha que fer és un equip de veres un equip ben construït eh, no gastar per gastar com se pot haver fet en, en alguna ocasió tampoc n'hi ha tant per a gastar i, Eso es lo bueno, millor. I, eh, Això de és bo. bueno, a veure... Imaginació. Mm, sí, però, però bueno, eh, el tema no és si gastes més o menys, el tema és que ho gastes bé, si tens molt com si tens poc. Mm, bueno, jo crec que avui n'hi ha molts exemples. Eh, el, fundamentalment el, el, de, el de Claudio Ranieri. El de Leicester. Mm. Crec que és el quart o el quint pressupost més baix de tota la Premier League. Uh mhm. -huh. mm, ha sabut, ha sabut fer un equip, ha, ha sabut competir i ahí està. El València no és el quart ni el quint més baix, és el quart o el quint més alt, sinó el tercer o el tercer o quart, no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, de veres, eh, el propietari mm, està convençut de que ell se pot ser el camí, perquè el camí que havíem seguit este any està clar que no és, i, bueno, i ahir va poder veure també perfectament. Exemples tenim estos dies hmm. per a tot. Entonces, jo confie. A banda d'això, la porta, no me crec, jo crec que dir que en aquesta reunió no s'ha parlat del València, <laughs> crec que, que no, o sigui, segur que s'ha parlat del València. Después, si lo que s'ha parlat ahir és algo trascendent no, per al València ja és una altra cosa. Però home, eh, que, que Peter Lim i la Porta se junten i no parlen del València, home, me pareix increïble, no? sobre todo cuando Laporta fue una de las personas que me dio en la llegada de Lim, que se le aconsejó, no que se preguntó... No exactamente, no, va, a ser un, va a ser un proyecto anterior a, a, a arribada definitiva de, de Peter Lim y una se cosa le consulta, que se, se va quedar en claro. el aire y no va, no va a arribar en ese momento. Quiero decir, tienen relación futbolística. Es de fútbol, es que no es un empresario. Son amigos también de Méndez, precisamente. O sea, tienen demasiadas cosas en común como para estar hoy en Valencia y no hablar del Valencia cuando vienes de una reunión de, cuatro horas y la porta ha sido lo que ha sido y sigue teniendo sus, vinculaciones. A mí lo que me parece muy, muy optimista es lo de confías en el proyecto del Valencia. La pregunta es cuál es el proyecto del Valencia. Porque claro, está habiendo muchas reuniones. Hoy comenzaba yo, la editorial 11 y mitja, diciendo ¿quién es el futuro que hay esperar al Valencia? Claro, dices, ¿cuál es el proyecto del Valencia realmente que nos va a hacer confiar o no confiar en el Valencia que se puede ver la temporada que viene? Hay que ver cómo fructifican todas estas reuniones, hacían falta, Peter Lim eh, llegaba a Valencia, después eh, del partido en Getafe ya hubo una, primera reunión, toma de contacto, ahora se van eh, bueno, pues entiendo que trabajando más puntos porque Lim volverá a Singapur, seguirá trabajando y aquí eh, los demás tienen que avanzar. ¿Quiénes van a avanzar? ¿En qué dirección? ¿Cómo y por qué? Eso es lo que hay que ver realmente. Así, Manolo, lo que, yo veo es que, estaba, que, cada vegada que ya una visita, en este caso de Peter Lim, o una efeméride ¿no? de Meriton, eh, roda de prensa, eh, presentación de un nuevo entrenador, cuando escoltem de Malei Hun semblava que la teoria, o sigui, mos encandila a tots, vull dir, mm. eh, la teoria està claríssima i, i, i està clar que sí, que ara un director esportiu per a tornar a recuperar l'estructura... Però quina eh, capacitat de decisió claro, va tenir el director esportiu. Però després, el dia a dia, el dia a dia te fa que entre efemèrides... El dia a dia fa que tu avui dubtem que de tot. Tu, clar, tu avui veus a Joan Laporta i tu el dimecres veus una foto de Peter Lim amb Jorge Mendes i tu dubtes a dia d'avui que el director esportiu vaig a tindre capacitat de maniobra per a prendre decisions esportives que li han de donar sentit al projecte de l'any que ve. No sé si esteu de acuerdo o no. Sí, sí, Capacidad que... de maniobra tendrá, pero evidentemente toda, ¿no? Porque al final. Yo antes que la última empresario... si no un propietario y te quedes claro, el propietario. De Que al final te ara, recurrimos a lo de siempre, ara, al, al dinero. ¿Qué nivel de injerencia va a el propietario en las decisiones? Claro. De... Que no es tiene la última paraula. Sí, sí. Que, escolta, que en una empresa el propietari sempre ha de tindre l'última paraula. Ara, quin nivell d'ingerència va tindre el propietari en les decisions que se vagin a prendre. És es que esa va ser la gran diferència de, respecte a una temporada de otra. Esa es la clave. I si la clau si, per si aquesta diferència. Si existe o no existe, Correcte. claro. De totes la ingerència pot ser positiva o, o negativa. En efecte. Mm, jo, avui, eh, igual d'ací un mes me la tinc que menjar. Però jo crec que avui eh, Peter Lim no li va fer un Rodrigo Callo a García Pitarch tu estàs Avui segur... estic convençut. Val. A veure, eh, jo deia, si hi algú que té més informació, la beneirem i la direm en sí i a més li donarem l'enhorabona en antena. Lo que no vol dir, mm. lo que no vol dir, que García Pitarcha a lo millor pues, tenga que fichar algún jugador que interese en fichar. Per què no? Però bueno, mm, no és eh, allò. No és eh, jo, la això... nocturnitat, la levosia... La... <laughs> Serà complicat que siga tan mm. descarat. Mm però tinc que veure-ho. Sí, sí. Però tinc que veure -ho. És que tenim que veure Jo digui des del primer dia i continuo diguent tots els dies que ni li vaig a fer un altar a Suso García Pitarch ni vaig a fusellar-lo a la matinada. Tinc que esperar. I vaig a esperar aquest estiu. És que hi ha que esperar aquest estiu. I per això dia si hi ha algú que té més informació, ho direm, ho citarem i a més li donarà la bona els indicis que tenim per pogut, el poc hem pogut acostar-se a olorar la peça, com si fos una, això, una casera, eh, és que no està encara decidit qui va ser l'entrenador de l'any que ve. I a la millor en 20 minuts i un comunicat de València sento un entrenador. <laughs> és que sí, no, no, és que si jo dic, jo tinc la informació... Estic mentint a la gent, i jo no tinc que mentir a la gent. Jo dic que els indicis, per lo que per lo poc que pots rascar, perquè i tots els que estem així sabem que des de l'arribada de Meriton l'opacitat és eh, la, que la bandera de les seues operacions l'empresa que, tenim, que tenim almenys eh, per lo que hem pogut rascar és que no hi ha encara una decisió pesa sobre l'entrenador que no descarte a Paco i estaran que en les últimes setmanes han sorgit més dubtes al voltant de la figura d'Allestaran de les que havien en un principi que agradava molt i com dia aquell no vaig a jugar-me tot el meu propi eh, patrimoni, que són tot deutes, tampoc vos enganyaria. Pues xugat-les. <laughs> que jo diria que Paco Gémez no va ser. Puc assegurar tot i, cadascun, puc, tot i cadascuna de les premisses que vaig donar? No, assegurar-les no puc assegurar-les. Dic els indicis que tenim. La percepció, el tufillo, el que te diu també, te diu l'experiència dels anys que duguem, pues així Julen, Sempere, Cristina més jove, però bueno, que ja duguem eh, un recorregut en això, més o menys sembla que va el tema per ahir. Ara, ficar la mà en el foc, no podem. Per això hi ha molta expectació generada al voltant d'aquestes reunions que estan passant en aquests dies. Lo que jo també, Manolo, afegiria és que crec que Suso va tindre un percentatge un percentatge en la decisió de l'entrenador. Me dona aquesta sensació. O sigui, que no va ser que Peter Lim ara s'invente un jardí assessorat per eh, Mendes... Té aquesta pinta sinó que va ser un entrenador... Que almenys Lim va escoltar el que li deia Suso. Que Suso ha pogut influenciar i dir-li, mira, eh, este és el perfil correcte, coneix la Lliga Espanyola, me dóna aquesta sensació, que a lo millor també me la menge, perquè és que no tenim més, però el fet de que Suso viatjara a Singapur, la posada en escena famosa de la presentació de Paco Allestaran, cultura de club... Eh, van, van investir de, de poder una miqueta Suso públicament. Suso està anant als sopars i està anant... Que és lo normal, però és que el València fins ara no n'hi havia res normal. Entonces, i aquesta normalitat me, me, me deu a pensar que Suso va tindre poder de no diga de decisió, sinó de dir-li Señor Lim, yo creo que eso sería lo correcto. Además, eh, Suso García Pitar, que el la presentación a la que aludes de, Paco Paco estarán. ya reconoce, ya dice lo que piensa Peter Lim, habla de una posible continuidad, o sea, ya se ve que está muy ligado eh, lo que pase con el entrenador o u otro entrenador entre Suso García Pitarque y, y Peter Lim. 12 31. Eh, I la gent que pensa d'este projecte futur? Doncs pues mira, ara després de la pausa sentirem el WhatsApp, a veure què ens diu la gent en el 62980336 i continuem parlant de més coses així, ah, sí, en eh, la 97.7 Ràdio, en Esports 97 nit. Deixo una pregunta en l'aire per a reprendre-la després del WhatsApp i de la pausa, però perquè m'agrada i que, perquè m'interessa també molt la vostra opinió. Vos diu alguna cosa que Paco i Estaran estiguera a nit en la reunió de la famosa, del famoso restaurant italiano Onso soparem 272 esta respuesta en moltes més a tornada de la pausa. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Tota la información sobre los cursos populares. Es con seis millors especialistas. Y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión. Información TV y en Superdeporte. Super Running. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Si te agrada el sport esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio Les 12.34. Teniu fe el futur del València de l'any que ve, el projecte del futur de la temporada vinent? És a dir, teniu confiança en el projecte del futur València Club de Futbol? 627980336, els dilluns sabeu que sempre tirem mà del WhatsApp i que vos sentim les respostes a la pregunta que fem. I les respostes són estes. Bona nit, Manolo. Som Moisés, massatxista de l'Orella. Com vols que tinguem confiança en un projecte de futur si des de que està Meriton en el poder no sabem per on van anar les coses. Espero que aquestes reunions es que hem valgut per algo, perquè la veritat és que no sé on va anar este València. Moltes gràcies i amb un valencià. Hola, bona nit. Soc Lluís des de Llíria i, bueno, el projecte jo sí que confio, la veritat, perquè els jugadors estan mostrant més garra i se veu que l'equip està en més ganes i jo crec que ara pues, juguen millor i jo crec que l'any que ve continuarà igual. Espero que fitxem algun jugador per reforçar el mig del camp sobretot, però jo la veritat és que sí que confie. I en el València jo sempre, sempre he confiat i encara que a vegades hem tingut una ratxa, jo crec que l'any que ve farem la, lo de quedar en, en Champions, que és l'objectiu, i jo crec que sí, jo confio molt. Venga, buena un saludo, salva Manolo, buena El meu nom és Gustavo i participe des de Benimodo. Eh, confiança, jo sí que tinc eh, confiança. Imagine que el senyor Lim haurà pres bona nota de com ha deixat el València en guany. També imagine que de tanta reunió necessària per altra banda, Ansu Pitar i Lei Hun s'haurà tret profit per a renovar un equip de cara a la propera temporada i fer-lo el més competitiu possible dins les possibilitats de no estar a Europa. Jo sí confia i suposa que eh, Meriton haurà après de les errades anteriors, cometes anteriorment. Gràcies. Soc Luis Zamora de Alcácer i jo tinc confiança depenent de lo que Peter Lim deixa treballar a la gent del club, a Suso i companyia. Si me fa que fer negoci en Méndez, pues malament. Hola, soy Juan de Guadassuar y pense que el projecte de futur de València no hi ha cap. Tots són parxes, ningú sap qui, qui té que ser l'entrenador i, i a sobre de malament pitjor. Sonant com a entrenador Paco Gémez, ja la pots imaginar l'equip que tindrem l'any que ve. I en tots els meus respectes, Saràbia, Saràbia Borja Bastón, etc etc, no tenen el nivell per jugar a València. Gràcies. Hola, bona nit, soc Javier des de Múrcia. Bona pregunta esta nit. Eh, el, el equipo, el proyecto, si me entusiasma, pues hombre, depende del estilo que queramos. Si nos fijamos en un Atlético Madrid y un Villarreal y traemos un entrenador tipo San Paole o, Quique Flores, que sean rocosos y que hagan un equipo competitivo a los jugadores competitivos, pues me parece bien, pero para ello hay que fichar jugadores consagrados y con oficio. Venga, buena nit, hasta luego. Hola, mi nombre es Pedro, llamo desde Valencia. A la pregunta de esta noche, mi respuesta sería esta sí, sigo aquí. Pues es lo mismo que transmite el club. Un silencio enorme. No sabemos ni, el año que viene qué quieren hacer, si quedar cuartos, qué, entrenador va a haber, o sea, qué proyecto. Poco han explicado de proyecto. Venga, hasta luego. Hola, buenas soy Robert del y Y sí, muy confiar en el proyecto de Peter Lim, estar económicamente a posar tres diners Deportivament ha sigut un desastre esta temporada i esperem que aquest estiu ho arreglem i puguem ser competitius. Està clar que l'Ètic de Madrid, Barça i Real Madrid no podem ser, però esperem pelear la pròxima temporada per la quarta posició i, i un altre any. Amb un València sempre. Hola, soy Roberto desde Vétera y yo sigo confiando. Eh, yo creo que Meriton no viene a hacer el ridículo como hace temporada. Las cosas han salido mal, pero bueno, eh, hay muchos fracasos de equipos eh, poderosos y creo que con Suso haremos una buena plantilla. Hay que seguir creyendo en Meriton y en Peter Lim. Un saludo. Bueno, pues ya aquí de tot. Hi ha qui confia De en botica. y son las opiniones lliures, como siempre de la nostra audiència en el 62980336 en el nostre WhatsApp eh, la pregunta sobre si confien o no en el projecte de futur que està muntant Meriton per al València 2017-2017 eh, deia, dia de reunions en el qual pues, eh, hem tingut eh, la nostra eh, els nostres dubtes en què avui Raniri, perdó Raniri estic, estic enviant <laughs> imatges de Raniri que estan arribant tot el rato al, al Twitter eh, en el que avui la Porta i l'IM tenien els nostres dubtes que no hagin parlat de futbol i del València eh, eh però hem d'anar més enllà hem de remuntar-nos a la reunió de nit després del, de l'encontre a aquesta reunió sí va ser cridat Paco i Estaran vos diu alguna cosa o com este club és tan atípic no vol dir res que Paco i Estaran poguera estar en aquesta reunió per a mi és significatiu. O sigui, jo crec que o una li comunicaren de manera informal, perquè era un sopar en un italià, el seu futur, sí o no, i dos, li de demanaren eh, radiografia de l'actual plantilla del València, de quin peu coixeja cada futbolista. Perquè ahir jo crec que ell ja va ser prou dur amb els futbolistes en sala de premsa. Me diuen que avui també mm, ells ha tirat prou de les orelles en eh, paterna. Eh, jo crec que ahir estaria molt dolgut perquè posada en escena davant del Villarreal amb el propietari en una llotja mirant el partit, pues, si haguera guanyat jugant com el dia de l'Eibar pues, jo crec que eh, per, almenys com a satisfacció i per apuntar en el currículum un nou hito de ahí estaran en primera divisió, pues, escolta, l'haguera vingut molt bé i en canvi els futbolistes ahir pues, no, no, no donaren aquest nivell que, que pretenia ahí estaran perquè prepares el partit jo crec que amb una il·lusió de guanyar-li al Villarreal i a Irai n'hi havia futbolistes que no va rendir a... no, la majoria de futbolistes, per no dir tots no van rendir al nivell que els pressuposa, o sigui que jo crec que a lo millor seria això de dir-los de dir ye, vine pa que ja vas d'anar-te'n eh, quin panorama n'hi ha ahí? No li feren cap favor ahir les, els jugadors a, no, no. al seu entrenador. Cap ni un. A l'entrenador que, bueno... En, en... Que els ha salvat. Sí, sí, bueno, a veure, s'han salvat tots, sí, però, sí. però bueno, eh, sí que és de veres que, que en un moment donat la cosa estava molt mal i Paco va donar ahí una tranquil·litat i, i, i un treball que, que, bueno, que va fer que al final l'equip no ha xapatit com, com semblava que podia passar, no? Ahir no, no li feren un favor, precisament, no? Perquè uh -huh. en el rival que era la gent que s'havia enxufat, perquè la gent... Eh, uh hmm. -huh s'havia enxufat eh, en este final de temporada, no? Volia veure pues, si de veres l'equip eh, havia millorat, si se veien coses per a, per a pensar en què... Perquè jo estic sentint a la gent i, i me, me, me sembla sorprenent no? que, que, que molta gent confia molta gent confia sense, sense tindre realment res palpable, no? sense saber qui és l'entrenador, sense saber si van a vendre a este o a aquell, si tal, no? Entonces, la gent s'havia enxufat, estava, estava el propietari uh -huh. en Mestalla, no? I, i bueno, pues, jo crec que els jugadors ahir són els que fallaren, fundamentalment. Però te diu alguna cosa que fora cridat ahir a la, a la reunió? Te És mm, que me pareix tan absolutament normal que, que, que no sé, seria més estrany que, que, que, no que, que vinga el propietari a parlar del projecte de l'any que ve Este y al este entrenador, este al, entrenador al entrenador, que te ha solucionado la papeleta que tú estabas chuante en una tómbola, ni tan siquiera al Cridaris para preguntarle con, con, vida, ¿no? lo sería increíble. Yo voy a decir que lo que es significativo es que fuera en caliente después del partido. Quiero decir, eh, eh, también estuvo en Getafe. no decir, que Peter Lim siga a Agudes que un tío que se calce mucho. No, no, pero ahí No, me refiero, no, no, no, claro, me refiero en caliente y la reunión post partido. Quiero decir, la conversación no es igual ahora que ayer después de salir de Mestalla, evidentemente. Eh, que estuviera en la conversación también estuvo en el partido de Getafe. Quiero decir, habíamos vivido eh, en Valencia tres victorias seguidas, llegaba Lim con esas tres victorias aquí y se ha encontrado con el empate y la derrota. Entonces, perfectamente necesitará ver el por qué esos altibajos. porque se coge el equipo con la dinámica, parece que, se cambia. no està descartada la continuïtat d'allà estaran, però té més dubtes ara mm -hmm. mateix que fa unes setmanes sobre una tasca que en un principi semblava que li agradava a Peter Lim com havien agarrat el bou per les banyes eh, Suso García Pitarch i, i Paco Allestaran. Hablábamos de la renovación hace un par de Home, semanas. Mm -hmm. Tampoc li pot ficar pegues, no? Jo, personalment, fins al dia d'ahir només li fique la pega de la semana para contra Las Palmas al equipo y en el día de ahir tot i el partit de Getafe que crec que la gent va ser molt dura amb l'equip quan l'equip, la primera part mentre Jaguer en Cames a mi me va agradar l'equip en Getafe la primera mitja hora de Getafe però jo sí que ahir no vaig veure el València per cap posto i no vaig entendre la decisió, per exemple, de Negredo com a titular que està a anys llum de Paco Alcácer que Paco Alcácer está está una Eurocopa, estás hablando de cultura del club y tú eres el primer que no cumplís. Cuando ya una cosa que siempre me ha agrada ahí estarán, que es que las cosas que había ahí en rueda de prensa les cumplido siempre. A ir a mí, ahí, ahí me falla Paco Estarán. Y vas perdiendo 0-2 y sacas a Alcácer casi en el 80. Y con Beba a punto de echar muy y también la de en Sempere, li va tindre, i tu estaries mirant tot, li va tindre que insistir molt David Caneda perquè ell sembla que no estava molt per la feina de treure-lo. A mi són coses que quan un tio ha sigut tan fidel a les seues idees que el que ha dit després ho has vist sobre el camp, a mi això sí que ahir me deixà un molt mal sabor de boca. Jo quan, quan dic que no li pot ficar pegues és, mm -hmm. és, és, estic parlant de, de que li ha, li ha salvat a l'equip. Totalment. Li ha, mm. li, Totalment no sabrem mai... Li ha llevat, li ha llevat damunt un, un problema... Un marró, però vamos, o sea... <laughs> Ara, ah, bueno, això no vol dir ni que siga el millor entrenador del món, ni que siga el prefecte per al Continuar. Futur, ni que ara de repent siga el, tinga una experiència ja tremenda en... no, no, no, Paco Allestaran és el mateix que quan va vindre i a mi Manolo, me pareix un tema prou seriós el d'entrenador, per a mi la figura clau en qualsevol projecte com me per me, me sí. fer una cosa, com sé per on vas sí. i crec que és un tema important, anem a fer l'última pausa per a la Publi i en tornar s'enganxa Vicenç en Pere. En efecte, la gran pregunta és, tenint en compte que anem a un projecte nou, no hauria d'estar ja presa la decisió de quin entrenador va continuar el València. 12.46, última pausa per a la publicitat i tornem més aquest tema. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo de ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concessionario Peugeot en Torrent i Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47. Començava a exposar-hi sempre una teoria. Jo he acurtat, però la dice que l'exposes totalment, Vicent. Sí, molt ràpid. Sobre la eh, necessitat de la definició d'una figura clau en un projecte com la de l'entrenador un entrenador s'ha demostrat que te fa campió un equip que no estava projectat per ser campió. Avui l'hem vist en el Leicester de Claudio Ranieri, en el València de Rafa Benítez, teníem així l'exemple. Per tant, és la figura clau d'un projecte. Jugadors que semblen de segona divisió rendissin a un nivell de guanyar una lliga. Val? Tots pensem en Curro Torres que per cert, eh, temporada final extraordinària amb el València Mestalla, eh, tot s'ha de dir. Després de tindre Millor que és antes Extraordinari tampoc, tampoc anem a... Muy, pe, pe, com, eh, és eh, com estava sí, el percal. Pues però bueno. però eh, crec que és la primera volta en 13 anys, pues, que ja en, diré en, en Levante Mercantil Valenciano, que, que, que l'equip no, no, no, no se la juga en l'última jornada. Bueno, pues és tan important la figura d'un entrenador com per a que, primera, no s'hagi pres ja la decisió i segona, que fluctue com si fora la borsa en funció de el marcador li guanyes al Barça en el Camp Nou, marcador o sensacions de futbol? Perquè el València juga molt bé en el Camp Nou eh, i contra l'Eibar sobretot. Mm. Entonces, ahí, ahí estarán, eh, cotiza al alza. Y a mí contra el Sevilla también me va a agradar. ¿eh? Empate... Guañar en, en la, sobre la campana, a mí contra el Sevilla también me va a agradar el partido que va a hacer el equipo. Sí, sí, perdón, contate. Cotiza, empata contra el Getafe y Palma contra Villarreal y ya cotiza la baja. Favores, no. Si es ya ahí estarán, es ahí estarán. O sea, eh, el, el que guaña en el Camp Nou y el que palma ir contra el Villarreal però ja hauria d'estar presa la decisió. És, és la meva opinió, o sigui, que no pot ser que... I així està clar que és un tema molt manit, le parlaré d'entrenador i, i però que avui ahí estaran deixat perdre un número respecte a fa dues setmanes, mm, a mi me pareix, vamos, e, és de broma. Les paraules tenen més o més valor segons el moment en el que se diuen, no? Jo, el dia que, el dia que s'usó... Uso va dir en el palco del Camp Nou que ahí estarán, era el número mm. y tal, y estic convençut de que és, lo que és, és el que tenia que dir en aquest moment. Mm -hmm. Perquè és quan Suso, que és listo, va veure que així, així és quan enganxem dos o tres partits i salvem la papeleta. I això no pot ser... Una bona lectura, si, eh? Si els jugadors no saben que, no saben que este està fort i que este està vigilant. Pot ser, és, és una cada, bona, molt bona cada, lectura. Cada moment té les seues. Jo, a veure, eh, jo no pense, no pense que el propietari del club en aquest moment estiguera pensant que Paco Allestaran era el seu entrenador. Jo no m'ho crec. I això García Pital se ho sap. García Pitar ho di, eh, diu això aquest dia perquè un representant del club és el que té que dir aquest dia perquè és el que beneficia al projecte i el que era en aquest moment bo per a l'equip. Ahir ningú va dir res. o sí? I era el mateix partit en quant a, al partidazo. El Getafe no? ningú va dir res, tampoc. Què vas a dir? Que ja no és el número 1, que... tal... No. Eh, això estarà decidit o no, però, però bueno, té pinta, té pinta que Paco no va ser l'entrenador. Jo, per a mi, 100%. Ara, no, el que diu Manolo, no, no. la mà en el foc, la mà està per tres coses, que, no per ficar-la en el foc. Pero igual que lo dijeron el día de la presentación de ahí estarán. ¿Hay futuro, no hay futuro? Bueno, se verá. ¿Qué vas a decir? ¿Es un entrenador de transición mínimo de, de siete partidos? Uh -huh. Pues al final es el que vas a tener hasta que acabe la liga. Mira, yo no voy a uh. pensar, perdó que te talli, Cristina, ya te dije continuar, Yo no voy a pensar mai de la manera que ho ha plantejat eh, Julen, però té molta lògica. Sabedor de la indolència d'esta plantilla, mm. en un moment donat diuen, yeah, ara que m'ha este enganxat... Este és el moment, este és el moment. A fer una còpia de punts, que era la meua mania, en recordeu-se, quan et deien no, en 37 és el baix, que al final els de baix comencen a guanyar mm. mira, mira el Depor, setmana, mira el Depor sí. Eh, com està l'aigua ahir en 39 eh, Sporting, Granada, Espanyol tal. els de baix han començat a guanyar i probablement jo no ho he vist mai així però, però compartís signe la, la, el raonament de, de Julián Montoro que probablement algú va dir sabedors de la indolent que és aquesta plantilla és el moment de fer-los creure que este, esta fort i tal per a que apreten i escolta, si s'enduguem dos o tres partits més drama tapat s'acaba la història de la permanència de pensar en una altra cosa i ara mirant-ho amb la fredor del temps de la perspectiva probablement es que, estiga molt ben tirada la, és que jo, tirat el eh, rodament de, realment de el senyor Lim no ho sé no ho sé qui, quin és el seu criteri no, no per, eh, però sí, sí crec que saber que el criteri de, de Suso García Pitars no és si m'ha agradat este partit este és el meu entrenador i si no m'ha agradat el, el de després este però no és el que... meu entrenador mm. ese no és el criteri de, de I estic segur que no ho és, però que vull dir que no, per això mateix que no crec que siga això com la bossa que fluctue i avui hi estaran sí i demà no, vull dir, la decisió ja està presa hicimos un que había No, no, hablaba precisamente eso, de que al final es un mensaje eh, dirigido por las circunstancias. Cuando se presenta Ayestarán se tiene que decir que hay futuro y que Lin va a ver lo que pasa con, con Ayestarán, porque no va a empezar la elucubración en aquel momento de entrenadores cuando el equipo se estaba jugando el descenso, pues igual que ahora cuando después del partido de Barcelona o, o ahora a lo mejor ya hay un nombre y ya se sabe y a lo mejor en la cena de ayer se le comunica y estarán que a lo mejor su futuro no pasa por seguir entrenando el Valencia. Lo veremos, pero a lo mejor dices, bueno, pues son márgenes, ¿no? Y son momentos de, transmitir ciertos mensajes. Entonces, la, figura de entrenador es muy importante. este hmm. veres se lo digan al Villarreal. Tú comiences a planificar y, bueno, si te tres jugadors una una posición el criterio del entrenador, de quién de esos tres me fa més paper o, o preferisc o pense que és més guanyador o pense que és important, no? Però és que en, en tot després d'un any com el que hem tingut, el que s'està i lo important en mm, la reunió de nit, la de i la de demà, lo important és el futur del València, no el futur de Paco estarà Al final és una persona que, que ha complit, se quedarà o no se quedarà i punt. Però, a veure, el que n'hi ha que arreglar és... Es quin projecte volem fer i a on anem. En ahí estaran, en qui siga, però a on anem. Que crec que és el gran dubte. Ahir dir, veia la cara de la gent quan baixava des de la cabina fins a la sala de premsa, molta gent bufant, tal, dic... Home, molts lògicament estaven fotuts, però, però la majoria jo crec que és per la incertidumbre de cap a on camina este projecte. Que, crec, crec que ara mateix és la, la indecisió que està menjant-li la moral a la gent del València Club de Futbol, que dic, sospita, perquè l'opacitat és absoluta i les posades en escena públiques, pues home, que avui te veig en reunit amb Joan Laporta i que la setmana passada te veig en fet una foto en Jorge Méndez, pues clar, com està l'experiència de Rodrigo Callo contigo empieza todo, que diria aquell, pues clar, la gent, la gent pensa i diu, escolta, anem una altra volta la mateix? Y es que l'any passat, o sigui, l'any que ve, la famosa frase de qui se trau el passe i tal, ara mateix, a mi m'ha sorprès també com a Julen, la gent, lo animada, o lo optimista, o lo positiva, no? que era respecte a un nou projecte de, de l'IM, que per cert serà molt similar al de, el primer any de Nuno, o sigui, només jugant lliga, mm. setmanes llargues i tal, també per a buscar un perfil d'entrenador... De perquè això, això d'un entrenador a un altre, eh, les característiques per amoldar-se a, una, a un calendari, jo crec que també és molt important, quin perfil d'entrenador. N'hi ha entrenadors que perfectament duen les rotacions i no es nota dimecres, diumenge, dijous, i altres que l'any passat Nuno era perfecte i en guany Nuno era un desastre. Perquè l'any no, no. Pues no pues eh, anem a buscar un entrenador que s'adapte a només Liga i Copa. I, i competís. I, i competís. Ja, però, però, però el fitxes per un any, entonces? Pues es que de decidir su uso. Es que, es que decidir su uso, Manolo. No sé. O sea, si te ve un entrenador, eh, un entrenador top que está acostumbrado a entrenar dos partidos per semana o, tres partidos per semana, a lo mejor no te vale. A ver, si esto te tiene que adaptarse a lo que dé. Es que un entrenador top va a venir hasta este Valencia, a lo mejor en este momento. Según, según pregunta que hay que hacerse. Claro. Eh, fins a quin punt la no presència del València en Europa limita les possibilitats de gent que no veja el projecte atractiu i te diga... Llevamos semanas diciendo, este no va a venir, este no va a venir, este no va a venir, por la situación del València. I així també te veréis que és tan fàcil ilusionar a la gent. És tan fàcil. En tampoc que s'il·lusiona. L'altre dia que, és que plaça Deportiva crec que trau un possible disseny de camisetes i la gent ja estava <laughs> pensant que era la real quan era un muntatge de digital, no? Per a, sí, sí, per a il·lustrar per, a, per on anaven les línies. I ja la gent pensant en el pantaló taronja perquè le... Pudi... Hombre, no olvidemos cuando hace dos temporadas se pinta el estadio. La revolución sí, sí. de temporada con el estadio de lavado de cara, con las fotos de la fachada de la Avenida Suecia. Sí, sí, sí, sí, sí, Fue la revolución, no tenías nada, pero tenías el estadio con una nueva imagen. Y bueno, el eh, campañón de, de marketing que la gente loca, claro. O sea, que un entrenador que il·lusiona una miqueta y una, unos fitxatges que no te dit, evidentment, estreles perquè no passe possible, gent, però... Jo crec que, el, a més, va fer de una enquesta i qui més il·lusiona és evident que és Pellegrini. Això està ahí. Jo tinc totes les reserves del món en pensar que Pellegrini pudo vindre a la València, però també per, per coses pues, que, que he pogut eh, consultar així allá. allà. Ara, com deia fa un minut Julián Montoro, la mà està per altres coses i no la fiquen el foc. <laughs> però és evident que a la gent li agradaria, pues, un nom de primera línia. Pellegrini, mm. Sant Pauli... Eh, algo i sí. Ara, i sus entrenadors van a voler vindre un projecte curter de diners que sembla que va curter de diners encara, encara que jo estic d'acord també amb el que deia Julián al principi el problema no és, no és el que tingues sinó el saber gastar-ho i que no va tindre Europa doncs tinc dubtes pues jo crec que és una plaça molt interessant per a molts entrenadors uh mhm. -huh entrenadors importants. Un equip que, que eh, si no passa res, eh, té, té recursos per a fer un bon equip, uh mhm. -huh. té recursos, mm, ve d'on ve, que sempre per a un entrenador que, que entra nou és, és interessant dir eh, jo sóc un millor és segur, no? si sí, tindré llistó una miqueta baix per a poder... I és el València, eh? És el València. Jo dic una cosa, si la falla el Pilar l'any que ve té un, un pressupost per a competir només en primera B, uh mhm. -huh quants artistes podrien plantar la falla del Pilar? Jo crec que és dels principals, és, és del, València, final, del top 5, eh? podrien plantar. És un símil per als fallers. I quanta pressió tendría? Per la, falla, per la plaça que és. Quants estarien dispostos a assumir esa pressió i totes esas miradas encima? Està ja, ben tirat del l'últim raonament però, de, de Vicencio. Però i quin club gran, important, no té pressió? És Està clar. No, no hablo por el club, hablo por el entrenador. El que no vulgui pressió, que se'n vaig a entrenar a tercera. Sí, sí. Montoro, gràcies. Bona nit. Cristina Gràcies, Beaumont, gràcies. Manolo. Vicent Sempere, Bona nit. endavant, el Murciélago, a les 3 més quart tenim a la televisió. Nosaltres des de la ràdio tornarem, ja sabeu, a les 11 i mitja acaba Esport 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.